Կենարար հաղորդաշարի օրվա հյուրը Արթուր Դավթյանն է։ Ինքնակնդատ մի մարդ, ով գիտի իր հաջողությունների գինը, ընդունում է իր անհաջողությունները ու աշխատում դրանք վերացնելու ուղղությամբ։ Արթուրն իր աշխատասիրության ու նպատակասլացության շնորհիվ ընդունվել է Ամերիկայի Բոլդեր քաղաքի Կոլորադո Բոլդեր համալսարանի կինոռեժիսուրայի բաժինը եւ շուտով տեղափոխվելու է Ամերիկա սկսելու ուսումը։ Արթուրն արդեն մի քանի տեսահոլովակի ռեժիսոր է։ Տեսահոլովակները տարբեր թեմաներով են՝ Արցախն իր նիստուկացով, եղերն, ընտանիք եւ այլն։ Արթուրը նաեւ հերանակար հասարակական կազմակերպության ակտիվ անդամ է։ Մասնակցել է տարբեր մրցույթների, գravelով առաջին եւ պատվավոր այլ տեղեր։ Ես ինձ կբնութագրեմ մի քանի բառերով՝ նպատակասլաց, բարի, առանց հումորային զգացումի։ <laughs> Իրականում չկատակում եմ ունեմ այդ զգացումը, ուղղակի ես շատ սարկաստիկ պահեր չունեմ իմ մեջ։ Նաև կնշեի, որ չեմ հանձնվում ամենաամենադժվար գրեթե պահերին, ռեժիսոր դառնալու համար աչքաբաց պետք է լինել, իսկ որակյալ արդյունք ստանալու համար պետք է շատ սովորել։ Կատարելության հասնելու եւ անհրաժեշտ գիտելիքներ ստանալու համար Արթուրը ընտրել է արտասահմանում ուսումնառության ուղին։ Այդ դժվար ճանապարհը երիտասարդ ուսանողը պատրաստ է անցնել իր երազանքին հասնելու համար ընտրել եմ երևի ամենամենադժվար ճանապարհներից մեկը ուսում արտասահմանյան բուհում, որը ավելի ավելի դժվար է, քան ուսումնասիրել ինչ որ մասնագիտություն քո հարազատ պետությունում, որովհետև լեզուն այլ է, ավելի բարդ է, նոր միջավայր, նոր ընկերներ, ամեն ինչ ավելի բարդ, դժվար, թե ներքուս արտաքին միջավայրի կողմից։ Այս ոլորտում ամենակարևոր պահերից մեկն այն է, որ դու պետք է լինես այնպիսի բնավորությամբ մարդ, որը կարողանում է նկատել ամենա ամենամանր դետալները ինչ որ իրավիճակի վիճակի մեջ, ինչ որ պահի մեջ եւ կարողանալ այդ մանրուքները արտաբերել ավելի գեղեցիկ տեսքով։ Ժողովուրդը միասած վածք ունի, պտուղը ծառից հեռու չի ընկնում։ Հենց սա էր Արթուրի համալսարան ընդունվելու համար ներկայացված տեսահոլովակի թեման։ Քնության բոլոր փուլերը բարեհաջող հաղթահարելով նա ընդունվեց իր ընտրած համալսարանը։ Բողոքային համալսարանը, որտեղ ես ընդունվել էի այս տարի, այնտեղ դրված էր պահանջ, որպեսզի նկարանալ կարճամետրաժ ֆիլմ 5 րոպե տևողությամբ եւ ես նկարեցի այնպիսի մի ֆիլմ, որը պատմեց ընտանիքի հարաբերությունների մասին մի պատմություն եւ հիմնական գաղափարը այն էր, որ ընձորը ծառից հեռու չի ընկնում եւ ցույց տվեցի այդ ասենց ասած характеристиկաները դերասանների մեջ ընտանիքում եւ այդպես ստացվեց թեմայի ընտրությունը իհարկե ինձ վրա էր, որովհետև ամերիկյան ստանդարտները չեն սիրում, որպեսզի քեզ թելադրեն ինչ-որ մի բան, որը որովհետև երբ դու ես մտածում թեման, երբ դու ես ամեն ինչ կազմակերպում, քեզ ունես մտքի ազատություն։ Արթուրը մուտք է գործում կինոռեժիսուրա, արվեստի մի ոլորտ, որտեղ նույնիսկ հսկաններն ապահովագրված տեղ չունեն, բայց ինչպես մեր հյուրն է նշում, տվյալ ոլորտի նկատմամբ ամեն մեկն իր մոտեցումն ունի։ Չի փորձում համեմատվել եւ հենց դրա մեջ է հաջողության գաղտնիքը չեմ փորձում ինձ համեմատել ուրիշ մասնագետների հետ, որովհետև ամեն մի մասնագետ այս ոլորտում ունի յուրատկությունը, ունի այն, ինչ ունի մյուսը, եւ չեմ համեմատում ինձ ինչ որ մեկի հետ եւ այդպես ավելի հեշտ է, ավելի շուտ է զարգանում, որովհետև ինքդ քեզ հետ ես համեմատում անընդհատ ու փորձում ես լինել ավելին, քան 3 Միմիկա, հայացք, հոգեվիճակ, երաժշտություն։ Արթուրին տեսահոլովակը իմաստալից դարձնելու համար տեքստ կամ բառեր հարկավոր չեն։ Եթե արվեստի սիրահար ես տեսահոլովակը հասկանալու եւ ապրելու համար, այն դիտելն էլ է բավական։ Իմ աշխատանքների մեջ չկա բարեր կամ տեքստ, որովհետև ես ավելի շատ սիրում եմ զգալ երաժշտությամբ, այսինքն նաև սիրում եմ երբ հանդիսատես են նայելով իմ տեսահոլովակը զգում այն ինչ ես եմ զգում ներքուստ այդ պահին, ավելի բարդ է արտաբերել էմոցիան առանց բարերի, քան բարերի օգնությամբ եւ երաժշտությունը այդտեղ շունչ է տալիս, հոգու շունչ է տալիս։ Thank you Նույնպես սալովակները բաժանվում են մի քանի խմբերի, քանի որ ես սկսնակ եմ, ունեմ 2 տարվա փորձ, բայց իմ կարծիքով 2 տարվա փորձը դա սկսնակ փուլ է համարվում։ Առաջին խմբին կարող եմ դասել կարթե սալովակներ, որոնք առանց բարերի են, երաժշտությամբ եւ ունեն ինչ որ հետաքրքիր փոքրիկ գաղափար։ Երկրորդ դա այն խումբն է, որում կան ավելի մեծ թե բյուջետային առումով, թե տևողությամբ տեսալովակները, որտեղ կա ավելի մեծ գաղափար, ավելի խորը գաղափար։ Նաեւ նկարանում եմ կարճամետրաժ ֆիլմ ֆիլմեր, օրինակ իմ համասարանի ընդունելության համար ես նկարել էի կարճամետրաժ ֆիլմ, դա էլ կարելի է համարել որպես մեծ փորձ։ Երկելը եւս Արթուրի զբաղմունքներից է։ Արցախում 2 տարի առաջ կազմակերպված La Facilia մրցույթում Շարլ Ազնավուրի Une vie d'amour երգով գրավել է երկրորդ պատվավոր տեղը ընտանիքում երկի բնակավարը շատ-շատ զարգացած է եւ մանկուց ես իմ քույրերիս հետ երկում էի տանը եւ իմ կարծիքով հենց դա է նպաստել նրան, որ թե դպրոցում, թե կյանքում ես երկում եմ, ես մասնակցում եմ տարբեր մրցույթներ, օրինակ 2020 թվականի սկզբին ես մասնակցեցի La Facila երկի միջազգային մրցույթին, որտեղ գրավեցի երկրորդ տեղը Երկի մրցույթում ստացած մրցանակն Արթուրի համար առաջինը չէր։ Մասնագիտության ընտրությունը արդեն կայացրել էր, երբ որոշեց փորձել իր ուժերը մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից կազմակերպված մրցույթում։ Եվ նա չսխալվեց։ Հենց իր տեսահոլովակը զբաղեցրեց պատվավոր առաջին տեղը։ Մինչ այդ մասնակցել եմ 2019 թվականի վերջին մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից հայտարարված մրցույթում, որտեղ պետք էր նկարահանել տեսալովակ երեխաների իրավունքների մասին եւ երբ դպրոցում հայտարարեցին, դասակից հայտարարեց այդ լուրը, ես արդեն իսկ ընտրել էի իմ ուզած մասնագիտությունը եւ ասեցի ինչու ոչ, պետք է մասնակցել եւ արդյունքում գրավեցի առաջին տեղը։ Արթուրն իր գիտելիքները օգտագործում է եւ ավելի հարստացնում աշխատանքի ընթացքում։ Աշխատում է Արցախն է խոսում Facebook-յան կայքում։ Այդ համագործակցությունը շարունակելու է նաեւ արտասահմանից՝ ուսմանը զուգահեռ տվել բայն աշխատում եմ Արցախն է խոսում լրատվական գործակալությունում, որ իր գործունեությունը տարածում է Facebook-յան իր ալիքում, այնտեղ աշխատում եմ որպես project manager ու որպես ռեժիսոր, այսինքն կազմակերպում եմ պրոյեկտներ, նկարանում եմ պրոյեկտներ եւ գնալով մենք զարգացնում ենք մեր գործունեությունը։ Թվում եմ աշխատանքի շատ հետաքրքիր ձևով ներկայացրել եմ պորտֆոլիոս եւ պորտֆոլիոս ներկայացնելուց հետո հարցազրույցից հետո արդեն իսկ ընդունվել եմ աշխատանքի եւ արդեն մի տարի է որ աշխատում եմ։ Սովորել Արցախից հեռու դեռևս չի նշանակում չվերադառնալ։ Արթուրը շատ բան ունի ասելու Արցախի մասին եւ դա անելու է իր տեսահոլովակների միջոցով։ Ստացած գիտելիքները օգտագործվելու են ի նպաստ Արցախի բարգավաճման։ Արտասահմանում սովորելուց հետո ինձ հաճախ են հարցնում արդյոք կվերադառնաս։ Իհարկե կվերադառնամ, որովհետև ես ուղղակի չեմ կարող մոռանալ իմ հողը, իմ ջուրը, այնտեղ որտեղ ես մեծացել եմ այդ տեղանքը։ Արցախը չի կարա ինձնից դուրս գա եւ ես չեմ կարող դուրս գալ Արցախից։ Նպատակ ունեմ իմ առաջիկա աշխատանքներում ցույց տամ Արցախը, ցույց տամ ինչպիսին են այստեղ մարդիկ, ինչպես են ապրում, ինչպիսին է բնությունը եւ բարձրացնեմ այն թեմաները, որոնք պետք է բարձրացվեն։ Եթե ունենանք ակտիվ երիտասարդներ, լինենք խելացի եւ օգտագործենք մեր գիտելիքները Արցախի համար, կունենանք մեր երազանքների պետությունը։ Լինելով ինքս երիտասարդ, կուզեմ ցանկանամ բոլոր իմ ընկերներին, ծանոթներին, բարեկամներին, երիտասարդներին նպատակասլացություն ամենամենադժվար պահին չհանձնվել, որովհտև իմ փորձը ինձ ցույց տվեց, երբ դու չես հանձնվում, դու հասնում ես նրան, ինչին պետք է հասնես։ Եղեք բարի մարդկանց հանդեպ, որովհետև դա վաղ թե ուշ կվերադառնա ձեզ Կենարար երիտասարդական հաղորդաշարի այսօրվա հյուրը Արթուր Դավթյանն էր։ Տաղավարում աշխատում էր Նուշիկ Բարսեղյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Արսեն Հայրապետյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։